ndabaramukije bakunzi mwese muri ko mutegabiri radio isanganiro cyane cyane mwebwe bakunzi b'ikiganiro cyanyu karadiridimba karadiridimba ikiganiro duha ijambo abarundi badukurikirana kuri website atakarungu isanganiro kaburungu orenage kugira nabo bagire ico baterereye kubibera hano mu Burundi haba ibi canke biriya muti rero no musi tugaruka kuki mu mazi imisi mwumva yuko ikiza ca malaria kimaze imisi ciha inganda hatandukanye hano mu gihugu cacu ico kiza ikiza cya malariya rero umuti wari woroshe haba umushikiranganji canke abandi begwa n'ico kibazo bakamenyesha yuko ico kiza kimaze guhitana abantu benshi hano mu gihugu cacu no musi rero tugaruka kuri bimwe bimwe byagiye bivugwa muri nondwi na cyane cyane kubijanye n'ico kiza cya malariya hama tubahe ijambo namwe mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira namwe mutubwire ico mubona mwoterera ari nk'umuti umubona wo woba urama ufasha kugira ico kiza kiranduranwe n'imizi kino kiganiro karadiridimba rero kuri micro nkuko bimaze imisi ibiri ni medal niyo nkuru niyo mu buhinga bw'ivyuma hakaba hariyo Aimé Toussaint Mitebutsi noza gutuma ano majwi abashikira atankomanzi ari nawe bahitanywe na malariya mu ntara zo hagati mu gihugu haba mu buraruko canke mu buseruko ibiharuro biri mu ce ivyo biharuro bikaba biri mu cegeranyo ishiramwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS yashize ahabona ico cegeranyo kikaba casohotse mu mpera z'ukwezi kwa mbere kuno mwaka abo bahinga ba OMS bamenyesha ko malariya ari yo ngwara ya mbere mu Burundi ibangamiye amagara y'abantu reka kutwereka ibyari muri icyo cegeranyo tubibaze mugenzi wacu Mihaye Kanyange Ico cegeranyo cashizwe habona ku igenekezo rya mirongo ibiri 27 z'ukwa mbere uyu mwaka nabo bahinga ba OMS cakozwe mu ntara zine z'igihugu arizo Gitega, Kirundo, Muyinga hamwe na Ngozi. Abo bahinga bamenyesha ko malaria yongerekanye kuva mu bihumbi bibiri na na cumi 2011 mu bihumbi gatandatu biharuro biraduga cane. Mu bihumbi 2014 nkuko ico cegeranyo kivyerekana abantu bagwaye malaria barenga miliyoni zine n'amajana indwi ryatumwa hanini n'ihindagurika ry'ibihe ukudafungura neza abanyagihugu baguma baja mu ntara zitandukanye uku kutaronka amakuru akwiye mu bijyanye n'amagara y'abantu ukurima ku bwinshi umuceri no kudashobora gukurikirana neza ibikorwa byo gukinga indwara ya malariya abo bahinga bashikirije icyo cegeranyo bamenyesha ko malariya ari kiza mu burundi icyo bita epidemi mu rurimi rw'igifaransa bagahamagarira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gukora ibishoboka kandi byihuta ngo bugwanye iyo ndwara babonye ko ari kiza kibangamiye amagara y'abantu mu burundi mbere bikanabuza n'iterambere abo bakoze icyo cegeranyo cegeranyo baranegura ko malaria itarafatwa nk'ikiza bakabona ko bishobora gutuma amakungu adafasha bikwiye nako yitaho ibijyanye n'amagara y'abantu OMS Dionise rero nizigimana ajejwe umugambi w'igihugu wo kugwanya malaria mu bushikanganje bw'amagara y'abantu we ware nawe naremeza ko ibiharuro biduga ngo ariko kuva mu ntango z'uyu mwaka ngo bigenda bigabanuka bukebuke buke reka nawe tumutegabire malariya niko uko tubibona ibiharuro biharongerekanye mugabo tugiye kuraba muri iki gihe guhera mu isomene ya mbere y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turabona yuko ibiharuro bigabanuka kugenda kwa muganga kugira ngo babone kumuha umuti baba babanje kumupima babuza kandi yuko abantu benshi barakunda kumva bashushe cyangwa bameze ukundi bagaca biruka kwa rumenyi aho kujya kwa muganga kuko muganga niwe kuraba yuko bafite uwo mugera wa malariya hanyuma bagaca babahereza umuti ikindi nashaka gushikiriza abene igihugu bariko baratwumviriza ni uko bo kwijukira gukoresha imisegetera nibaza rero ko imisegetera tubandanya tuyitanga kandi bakwiye kuyikoresha icyo yagenewe kuko turabona abantu benshi imisegetera barayikoresha ico itagenewe ugasanga abantu benshi bagenda kuyirobe kuyirobesha cyangwa ugasanga abantu bagiye ntibayiryamyemwo n'abayifite ugasanga ntibayiryamyemwo cyangwa ugasanga bayigirishije twa turima two mu kigo cyangwa abandi bayitekeyemo amatomati twagoma duhimirize bene gihugu ariko baratwumviriza kuko badakoresheje izo mpanuro twama turiko turabaha kugira bicungere iyi malaria ntidushobora kuyigwanya nico gituma nteye bose kugira bakoreshe iyo misegetera ariko twarashyitse mu ntara ya gitega mu ya gitega kugira turabe turabire hamwe ibijyanye n'iyo ndwara ya malaria dushika ku bitaro bita by’i by'ibetaniya tukaba twasanze abanyagihugu bamwe bamwe iyo malaria ibabangamiye nk'uko mu bakurikira bakaba bari ko bavugana na mugenzi wanje leonce bitariho twebwe turageramiwe na malariya kandi ingorane dufise wewe uraheruka kurwara malariya muri uku kwezi ngwaye kabiri umugenzi w'iwanjye amaze hafi umwaka wose yivuza iyo malariya uwo mwubakanye uwo twubakanye ni ukuri nta kwezi guhera atagiye kwa muganga jyewe muri amezi abiri none kuja kwa muganga ntibavura nta miti imiti baraguha mugabo utashe ushyitse muhira umaze nk'indwi zibiri uco subira ugafatwa uco subira ugafatwa ukagwara ugasubirayo uti imiti baraguha imiti baraguha hanyuma haheze indwi zibiri urumva ugasusubira ukagwa hasi imiti muyikura kwa muganga kwa muganga ugiye kwa muganga hanyuma ugacuguma ngaho mu mwanya bari kurambarira uti murafise ibitaro hagufi mugabo mukaburi iyo miti nta miti imiti baragitaro hafi hafi ibetaniya ku kanyomvyi ku gikobe muri aka gacerera hari ibitaro eh. ku ceru ku ceru hari ibitaro eh. so kuvuga ngo nta bitaro bihari biriho eh. mugabo ugiye kandi baraguha imiti bakakuvura mugabo nta gahengwe ugira ugira uronka uje ngo mari indwi zibiri uco subira ukagwa hasi none iyo miti kare mm. haravugwa miti ya kinine mugangira ngo nayo yarasenzwe ubu babaha imiti yitwa gute ya miti ya kinine ah, none baduha ni byimfashanyo ko muri canke mugabo uyu biha mahera uriha mahera uriha mahera yego eh. hanyuma rero uh-huh. ubonye babonye binaniwe hahise nk'indwe zibiri nizo ngwara ntinyabake je ngaha kumugoboka mbona imirimo ireze mbona muri ko murahurungura ibigori umuntu yagira ati kumbure barashonje ndanzara eh? ndanzara ndanzara dufise namba ndanzara iriyo nawe ngo ngo ni inzara ngo iyo ngwara itumwa n'inzara ika eh. twebwe ijo twiyumviye twiyumvira yuko imiti batuvuza y'iyo ndwara atayo baramenya ntayiriho mu bisanzwe inzara ucifata abantu bose bose igacafata abana bose aho cyo usanga ari imihindigito aho cyo usanga ari imihindigito eh, abana abana bakuze umuntu ariko arumviriza umenga iyi mihana yose abantu baragwaye niko bimeze canke baragwaye oh, bamwe baragwara nkabona nka ku mabarabara bagenda ari bagoyigoyi bagenda ari bagoyigoyi si ukuvuga ngo bafite ubuzima bwiza mm. none twavuga ngo ni inzara kandi barya mu bisanzwe n'ukuri nta muntu inzara na kera hose yamyeho umutima wajejwe amagara y'abantu mubafasha eh, bagiri eh baze baradufasha nukuri baze baraba baturondera iyindi miti go kuyo malaria iyo malaria bahinduri baraba iyindi miti barabindimira yego gukora kuri malariya yego tugaheza ibi imiti yohangana n'indwara ibyadutse mu bihumbi bibiri mu byago mu ntambara kuva mu ntambara y'ibihumbi bibiri ni ukuri ntigera ipunguka naho ipunguka ipunguka buke buke buke buke buke buke igasubira ikaduka ikaduga urimo umutsi wica imibu dufise naho rero mwumvise yuko aho igitega malaria ibabangamiye ngo ahandi hoho ibitigiri by'abarwaye malariya biriko biragabanuka aho twavuga nko mu ntara ya mwaro ngo ibyo nabyo bikaba byatangiye kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri ku mwaka turangije muganga rongo intara y'ubuvuzi ahimwaro akavuga ko abakora muri ico gisata bategerezwa guhangana n'ubukene bw'inyubakwa n'ibitanda kugira ba muganga arongoye igisata c'amagara y'abantu muri iyi ntara avuga ko kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri gushika ubu izo bitigiri vyagiye bimanuka akarorero muri district kibumbu ngo vyavuye ku bihumbi bine n'amajana atatu na mirongo itandatu n'umunani ku ndwi bija ku bihumbi bibiri n'amajana atanu na babiri ku ndwi muri district ya fota naho vyavuye ku bihumbi bibiri bibiri n'amajana ane n'umunani ku ndwi bijya ku gihumbi n'amajana atanu na mirongo n'umunani ku ndwi muganga nitunga nikora twari intara y'ubuvuzi ya mwaro avuga ko izo byatumwe no guhimiriza kurusha kugira abantu bivuze bakibona ibimenyetso bya malariya batararemba gukoresha neza imisegetera hamwe no kumushikana imiti ya malaria ku bitaro no ku mavuriro yose amenyesha ko district kibumbu yakira abarwaye malaria muri iyi ntara kurusha district ya fota kubera irimo komine bisoro kayokwe na nyabihanga usanga malaria bibonekeza cyane kandi zisanzwe arizo zibamo abanyagihugu benshi muri ntara ya mwaro ikindi ngo n'igice kinini cy'abantu bo muri komine nyarusange mu ntara ya gitega bivuza ku bitaro byo mu kibumbu ngo kugira ngo bahangane n'ubukene bw'inyubakwa n'ibitanda ku bitaro bya kibumbu ngo ikibanza cyahora ari ububiko ubuhagwarira abana ngo baratiye ibitanda mirongo ibiri n'icyenda muri sanatorium ibyo bitaro bya kibumbu bigura n'imatera nshasha icyenda kugira ntihagire abana basubira kuryamana nk'uko byari tugaha ijambo cyane cyane abarundi mutari hano mu gihugu kugira namwe mugire icyo muterereye na cyane cyane kuba biri ko biravugwa mu gihugu cyanyu cy'amavuko burya rero ngo hariho n'ibindi bikoresho usanga bisahiriza mu gukinga malaria mwagiye murabyumva mugabo ngo nta bindi bikoresho ngo byo gusubiriza imiti itangwa kwa muganga mu gukinga iyo ndwara ya malaria ibyo navyo bikashikirizwa na Jeanette Karire Kinyana nta bindi bikoresho byosubiriza ibyo ubushikiranganje busanzwe bukoze mugabo ngaha ikibazo cyo kuvuga gusubiriza nka twebwe tukorana na leta mugabo tutari aba leta twebwe turashobora kunganira leta mu vyikora murabona yuko ubu unyi ntitwo turasaba e, ubushikiranganje ngo bugure amasabuni canke bugure ayo mabuji kugira atange mu banyagihugu nka kurya abatanga umusegetera ahubwo bodufata mu mugongo kubera twebwe dukorana n'abanyagihugu gihugu kandi ibyo dukoresha ari by’i Burundi ntidukorera mu kinyegero ahubwo dugakorana kugira abanyagihugu bahimirizwe kugira nabo nyene baronke ibikoresho byose kugira bashobore kwikingira malaria kubera murabona yuko ibiharuro by'abapfa sabagwara gusa biguma biduga turi muri epidemie bushikiranganje ico bwokora nuko bokoma karuru kugira abantu bose bashobora gufasha baze gufasha Burundi kubera abanyagihugu barabangamiwe cyane na malaria nta mwanya ubushikiranganje bw'abagara abantu mu Burundi burafatira icyo gikorwa cyo yuko ivyo twebwe dukora bifise akamaro canke bidafise akamaro mugabo muri iki kiringo turimwo abanyagihugu bayicwa na malaria cyane ikibazo nyamukuru kuraba ko ivyo dukoresha abanyagihugu babikoresha kubera umusegetera wonyene ntikwiye irakwiye ni byiza urakingira abanyagihugu mugabo wonyine ntikwiye nicyo gituma abanyagihugu bakeneye ibikoresho byose bibaho n'ayandi mavuta ari mu isoko avuye hanze agurishwa ngaha mu Burundi nta ngaruka ziri ku magara y'abantu bakoresheje ibyo bikoresho byanyu umuntu atabizi niho yovuga gutyo onye nk'igitegwa cya katariya turayikuramo amavuta akingira imibu ni igitegwa dushobora kunywa nk'icyayi bumva cyogira inkurikizi yihe igicu mu muryango wawe nizo bikivugwa mu gihe rero mwumva Jeanette Karire Kinyana amenyesha yuko bobo bafise ubuhinga canke ibyo basanzwe bakoresha bishobora gufasha mu gukinga ngo bobo bakoresha imiti yemejwe n'ishiramwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu ari ryo OMS ngo yindi nayo ngo nk'isabune n'amavuta ngo byoba bikoreshwa byoba bikoreshwa mu gukinga imibu ngo ntibizwi wewe akabifata nk'ivya magende byo bita fraude mu rurimi rw'igifaransa byo navyo akaba yabishikirije mu nyishu yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka reka tubibaze Alida Ndayikeza abashingamateka baremeza ko indwara ya malariya itera igwirirana bagasaba gusobanurirwa ku vyo babikoreshwa nk'uburyo bwo kugwanya imibu umugwijejwe ibibazo by'imibano n'amagara y'abantu bo bibaza ko hoba hari isabune ifasha gukinga umushikiranganje w'amagara y'abantu avuga ko atavyigwa birakogwa ko jewe ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kubushikiranganje aramutswa bubifata nk'ivyaciye muri fraude imiti dukoresha imiti twakoreye ivyigwa hamwe na wene rero ayo mavuta sinzi amavuta hari n'ibindi je ntomenya rero sinovyemeza novuga ko ari bimwe bica mu nzira tutazi nibaza ko ari fraude rero novuga ati ahubwo bareke tureba nubwo biruko uko abashingamateka bibaza icatumye umuti witwa Fansidar wari warabujijwe ukaba wagarukanywe Josiane Nijimbere aremeza kuri kurakoreshwa ariko ngo nta wo ufata yivura malaria kuko kuratangwa ku bakenyezi bibungenze mu ntumbero yo gukingira abana uzamakungu cyo kugwanya tugana igituntu na malariya nka twese hamwe tuje kwa kirimi segetera reka mwumvise n'ibyegeranyo bitandukanye byashikirijwe n'icyegeranyo cyashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rero n'amagara y'abantu ariryo OMS none interano yawe wowe uriko uradutega biri niyihe kugira ico kiza kigabanuke mbere bishobotse kinaranduranwe n'imizi n'imizi mu Barundi Interano yawe rero turayirindiriye kuri 2022 ubusa kabiri canke 2025 2025 43 irindwi na gatanu kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wedi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage murahawe ikatse icyo kiza cya malariya ni ukuri turabisoma ngaha twabonye n'iyi raporo ya ya ya oms ya oms ni ukuvuga iri shyirahamwe mpuzamafunguro yaba iby'amagara y'abantu mhm. turagereranya tukaraba uyu umuntu akaraba inyuma kuva mhm. mu bihumbi bibiri Mhm. ukaraba mu bihumbi bibiri ukaraba nyine byagiye biraduga ni ukuvuga eh, aruma ni ishyirahamwe rirabura ibyo kurwanya icyorezo cya malariya nyine naryo nyine rirerekana ibiharuro biteye ubwoba ubu kuva mu bihumbi na cumi na gatanu gushyika bibiri na cumi na gatandatu kuri iyo raporo mhm. ni ukuvuga ibitigiri byaraduze cyane birazumurengera uhereye mu buraruko bw'igihugu no hagati no mu buseruko mhm. eh, kandi ugiye kuraba nko muri indwara nyinshi zizanwa n'ubukene ubukene buratera indwara nk'uko indwara itera n'ubukene ego ni ukuvuga iyo abantu ataco barya indwara zirabyuka ari nyinshi ni ukuvuga baca bagira umubiri utikingiye ni ukuvuga imibi bariye n'igituntu rero ririya rihabwa n'abanyamerika nabo murazi yuko imfashanyo zo mu gihugu cy'iwacu basa nk'abazihagaritse hose kugira ngo mugiye mu kubaza muri penelope ni ukuvuga muri icyo gisata kiraba byo kurwanya malariya wo kubwira amahera bafise uko angana mhm. canke ugiye kubaza no mbere no muri kiya gisata ca seneresi igiye kurwanya sida wo amafaranga bafise uko angana ayo baronka muri uyu mwaka rero urumva rero batagira uburyo kuko iyo ngwara igwanywa ni igwanywa n'iterambere mhm. igwanywa no kuronka ibyo abanyagihugu barya mhm. ikagwanywa rero no kuronka n'ibintu byo kuyizitira no kuvuga ibi by'inzitiramibu byo gupompa ibyo gusukura ibidukikije hamwe no kuronka imiti ikwiye yo kuvura abanyagihugu kandi mirongo ah, nk'abo nyine mirongo ine na batanu mirongo itanu ku ijana baryamye mu bitaro baryamye kubera iyo ndwara mhm. urumva byananiranye ni kubera ko byananiranye no kubera ubu nakubwiye igituma ni kubera ibi ibyo kuyikinga no kuyivura ubu byaragabanutse hafi bice bishika mirongo itandatu na gatanu ku ijana canke birenga hama ica kabiri naco ni uko abanyagihugu bari mu bukene butagira izina badashoboye kwigurira uyu muti ni ukuvuga uwo muti ntuboneka na leta ntiwuzana ukwiye hari n'abayirondera akawibura ntibashobore kuyironka rero ikwiye iyo imiti itaje ikwiye urumva abantu baca baheza bakaja kubavyitiriza hama baba bitaba imana mhm. rero ingene ico ico ingene vyogenda uti none vyogenda mhm. ica mbere ni uko iri shyirahamwe mpuzamakungu ryahora rifasha mu kurwanya icyo kiza ubu leta yose ikaryitura ikaryegera niba hariho inzitizi zijyanye na politiki bakagerageza bakazigabanura bakazikura mu nzira mhm. bakazikura mu nzira hanyuma icyo gisata mpuzamakungu kigasubira kigafasha urwo rwego icyo gisata kijyanye kurwanya ikiza cya malariya bagasubira bakaronka imfashanyo zikwiye kandi izo mfashanyo leta ikazishyira mu muco ni ukuvuga zigashikira abanyagihugu mhm. zigashikira abo barwayi ntihagire bimwe byo muribuka byabaye ku waserukira uyu mwese biri mu manza mhm. yitwa kasimara mhm. kugira ngo murazi amadosiye yiwe murazi amadosiye ari hagati y'icyo gisata nyine ingene bimeze ibyo ibyayo mafaranga biravugwa henshi hariho za buri kome zirabyandika hariho ibyo dusoma byinshi kandi turabona no mu bisata mpuzamahanga kuko singaho Burundi honyine yabyo bintu byamariwe ni ukuvuga basubire niba ari inzizi za politiki batabara abanyagihugu abanyagihugu bariko barapfa bishwe na kigoyi ntibashobora no kurabona amayeri yo kwivuza kuko ubu muti uwo wa koroteme bavuga canke z'ibyo bintu bashyira ubuzima bw'abanyagihugu mu kaga muri make icya kabiri nacyo ni iyo iyo mfashanyo imaze gushika yokora imigambi igenewe igenewe ni ukuvuga igashikira abanyagihugu mu kuvura iyo ndwara imiti ikaboneka byinshi kikora kandi igatangwa ku buntu kuko ubu twinjiye mu kiza ni ukuvuga ngo ngo itangwe ku buntu ni uko leta rero ubu yokwemera kuko urazi yuko nta guciye umuco uvuga urazi yuko ikiza cyose abo bantu bakorera leta nibo leta niyo ko hari iki mm. ubu rero bari ko bararaba none twemeye ko ari ikiza cya malaria canke twemeye yuko ari ibiti byaduze gusa kuko urabona ibyo bice bicika ikibazo cya politiki rero ubu leta yo kwihuta ku kuraba e, izo raporo z'abahinga abahinga bo mu gihugu hagati bariho kuko mhm. ibyo ntibibesha mhm. ugenda mu bitaro ucubona ubona abarwayi baryamye mu bitaro kwanga ntibibesha na gato ibintu bya politiki bafatiye kuri ibyo biharuro bakavuga bati turasugarijwe n'icyo kiza cya malariya none dutabaza amakungu kugira ngo adufashe rero ayo makungu akaza akaba amaze kubaha izo mfashanyo akazikoresha muco zigenewe ntiyagire wumva ahandi ho ibyo byo tubona byofasha kuko bitagiye muri izo nzira bazoguma bapfa hanyuma urazi ko kiza kiramara abantu hama abantu bagaze bakakimenyera ngira ngo nivyo barindiriye mhm. eh kuko wajya uramaze kubona yuko kirica abantu hanyuma abantu bagaze bakamenyera mugabe bimaze guhonya ingano mhm. ntibanyigeze rero umwotsi inzira kirasha leta nije imbere ije imbere ivuge irabe ivyo biharuro vy'abahinga by'aba OMS bafasha yaba abo bahinga ba leta bariho benshi bakora muri muri ico gisata bagerageze berekane yuko hariho ikiza hanyuma bafata imfashanyo zije ku banyagihugu zibatabare hakibona abapfuye ni benshi ntibasubire kuma bapfa hanyuma kandi dufise abantu bashyizweho n'abanyagihugu kugira ngo babarabire icyo kiza babarabire ubuzima bwabo barabire bakagarukanura icyizere hagati y'abafasha mu makungu kugira ngo abantu ntibagume bicwa n'ibiza bicwe n'inzara bicwe na malariya bicwe n'izindi ndwara urabona ni ukuvuga bizoba ari igihugu cy'indwara mm. hmm? ibyo rero nibyo mbona byokogwa mu maguru kandi bikihuta urakoze cyane kaneziyusi kuri yo ntererano eh, nibaze yuko abegwa n'icyo gisata cy'amagara y'abantu haba hano mu gihugu cyangwa mu gihugu hagati no hanze y'igihugu bariko baragukurikirana nizere yuko intererano yawe n'ibyo waterereye babifashe nka nkama icyo cyangwa hirya bazobikorera kure kanagushimire cyane kaniziyusi yego nagomba mberaheze hariho akantu nanibagiye gato mhm. ni uko icyo bahera ko cya mbere iyo bimaze kuba gutyo abahingangira barabizi abo abakora muri icyo barabizi mhm. ni uko iyo raporo bahaye mu minwe ya leta mhm. leta niyo yemeza yuko habaye icyorezo habaye indwara ku buryo budasanzwe nuko bwahabaye ikiza si muganga kanaka kuko uwo mushyikiranganje w'amagara y'abantu azoja kubyemeza abihawe burenganzira nizere yuko ndabona Aimé Toussaint ari kararaba ukuntu yobikora n'ivyakunda Allo ndabona ko bitaraku alo alo muranyumva yego ndabumva muhagarare neza kugira aga agatelefone gafate neza Placide muri Holland Okay na ugize medale ndabumva neza jewe Ego najewe ndabumva no musi twagarutse ku kibazo ca malaria mwumva yuko bivanye mbere ni ni hariho icegeranyo catanzwe n'ishyirahamwe mpuzamahanga y'ibijyanye n'amagara y'abantu ari OMS ngira mwatanguranye natwe ikiganiro mwumvise ibi n'ibindi mu bijyanye n'icyo kiza cya malariya mbe mweho mubona ari iki cyokorwa yego njya kugira imana journaliste none we waha umuti nka twebwe umva twotora umushikiranganji bakubwiye yagiye kwabagira sajyasa amwe magwiza atunga yakubwiye ko atangurane hari mu gihugu yiga umuti naho ucugurira gutorera natwe uca utugurira wowe uba wamaze kubwira umushikiranganji w'amagara akakubwira ko atangurane zihari abahinga bemeze nabo bakavuga yuko hari ikibazo gikomeye cyane abantu bari barapfa ku bwinshi abandi bakakubwira ko ababijijwe bari bubitorere umuti bakakubwira ko atangwa zihari umva iby'igihugu bica bigora n'umuti mm-hmm. natwe nuko twoterera biragoye urumva bo bikoze nibo babihakana ko bitari kubiraba rega niyongora na za hari ibyo kukugaburira rega ni ingorane urumva muri byose bari no kururira abantu bazi ko iyo miti kurangira zangiye baba atari n'imiti nyakwere ivura kuko ari umupfasoni yavuze ati umugabo yavuze ati umucanje wiwe arashika mu ndwi zibiri ukaba usubiye kurwara ati mu ndwi zibiri ukaba usubiye kurwara urumva mm-hmm. aha ucicokogwa eh, eh, mm-hmm. mutingenzere gusegura neza iyo malariya imaze imyaka irenga itanu yaragwiriranye mm-hmm. ariko uzurabe bije batora ku mwaka nta na rimwe wumvise abashinga amateka bayitora ngo bongereze ko kugira bagwanye malariya ibyo byose ni ingorane uti rero bokongereza eh mu amateka mu bahamaga mu cikanganje igihe bije bari bahaye nk'aho umushikiranganji yo kugira agwanye iyo malariya mhm. naho n'ikibazo naho kigoreye mhm. rero umuti nyamukuru ngenda kubwira mhm. umuti nyamukuru ni uwo gufata atunga bari mu kigobe bocatora reka twizere yuko abaserukira abanyagihugu nawe bazoshira ineza y'umunyagihugu imbere nkuko ubivuze uti mu gutora amahera bahe ubushikiranganje bugwanya malaria amafaranga menshi reka ndagushimire Placide kikaba cyari kiremeshejwe na Medard niyo nkuru reka ndabipfurize ibihe byiza hose muherereye naho ubutaha bubereye muri Charleroi jewe ni Desire nkabamba mu Buholandi karadiridimba karadiridimba radiyo isanganiro kuri interineti yumvikanira kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu ore na ge barundi mudukurikiranira kuri uwo murongo mukaba mwipfuza gutera umuganda mu kubaka igihugu cyanyu cy'u Burundi